Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Antraip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Todėl dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. Kai tu dalyji išmaldą, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melsti stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melski savo tėvui esančiam slaptoje. O tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Melsdamiesi nedaugia žodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nei jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai, Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas, pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys sėda, kur vagis įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagis neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas kendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekes, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą niekų vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangius sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesnių už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpeščių bent per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinaties drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums. Nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai. Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.